Neka li žena bješe biser, što ga čvrsta školjka krije, pa ga zato zbog čistoće niko taknut mogo nije. Neka žena bješe biser, što ga čvrsta školjka krije, pa ga zato zbog čistoće niko taknut mogo nije. O ti sestro nemarna, zbog čega si stvorena, Islam tvrsto prihvati, svoju vrijednost povrati. O ti sestro nemarna, zbog čega si stvorena, Islam čvrsto prihvati, svoju vrijednost povrati. Ona bješe sjajni dragulj, kojeg vlasnik dobro pazi, al postade prašnja kamen, kojeg svaka noga gazi. Ona bješe sjajni dragulj, kojeg vlasnik dobro pazi, al postade prašnjav kamen, kojeg svaka noga gazi. O ti sestro nemarna, zbog čega si stvorena, Islam čvrsto prihvati, svoju vrijednost povrati. O ti sestro nemarna, zbog čega si stvorena, Islam čvrsto prihvati, svoju vrijednost povrati. Žena je vrijedno blago i u mašti mladih ljudi, a sad posta trošna roba koja tijelo svakom nudi. Žena bješe vrijedno blago i u mašti mladi ljudi, a sad posta trošna roba koja tijelo svakom nudi. O ti sestro nemarna, zbog čega si stvorena, Islam čvrsto prihvati, svoju vrijednost povrati. O ti sestro nemarna, zbog čega si stvorena, Islam čvrsto prihvati, svoju vrijednost povrati. Nekad žena bješe majka, što Islamu djecu a sad posta brate problem koji ovaj umet muči. Nekad žena bješe majka što islamu djecu uči, a sad posta brate problem koji ovaj umet muči. O ti sestro nemarna, zbog čega si stvorena, Islam čvrsto prihvati, svoju vrijednost povrati. O ti sestro nemarna, zbog čega si stvorena, Islam čvrsto prihvati, svoju vrijednost povrati.